Bueno, eh, dan compró chesti, la prelegon de Norman Fleury, li eh, en Canadá. li um, em, estas una la chefa y organizando de la eh, venonta UCO, en la venonta, pues venonta en 2012, que en, en Montreal, en Canadá. Kai, eh, nun mi presento salí, poste pues li eh, parolos vi pri la plano y pri kia interesa estos la congreso Invito invitos imparto preni en g Y me creas que estas bona ocaso porque vi profitu la eblon sperti universalan congreson chare mm, ne ofte la universal congreso y ocasas en nia continente kai Kanado estas eh, ne tion for hay crome ni ne devas nun tempe akiri o javi bison por eniri la landon don estas multe da eh, bonan eh, por ni do eh, kiel oni prononcas vian familian nomon Flori <laughs> Flori yes Boni Flori Normando estas presidente de la Loca congresa comitato de la Universal a Congreso de Esperanto UKO Li activas en la movado mil Eh, nausen Octec kai confondis la Esperanto Societon Quebecian. Crome, li aktivis longe en la estraro de Canada Esperanto Asocio. Li afako estas botaniko kai horticulturo, sed nun li pli activas en Birda Scienzo. Mm con eh, Normando, mi povas komenci pri prelegi. Bone, bone, saluton, ĉu vi bone aŭdas min? Yes, bonege. Bonege. Do estas vere al mi plezuro saluti vin kaj esperas ke vi ĝuas la Meksikan kongreson. Yes, bone. Yes. yes. Do, <laughs> yes, ĉu... Ĉu nun estas baldaŭ la fino de la congreso, aŭ ankaŭ plia tago? Eh, morgaŭ la la lasta. Morgaŭ estas la lasta. Hodiaŭ estas la lasta. Hodiaŭ estas la lasta. Poste. Bone, bone. Do jen. Do eh, al mi paroli al vi pri la eh, postvenonta jes universala congreso. Ĝi ne okazas ofte en eh, Norda Ameriko, do aparte uh, en Canada de Ocasis no uno foi en 1980 do tio esa santo tre longa tempo do esos nur la dua foi en Canada ka un sono ese sen fin de caia o imagu eh, la lasta ka en Mexico mi pensas che neo casi esto esa tre tre mal ofte ne do la dato esa siam electita esos uno unua, gest oca de augusto 2012 ca ni havas congresseion, uh, congreseion qui as vere en la centro de la obo tiel que ne necessos uh, usi automobilon cat plu en la senso que gi esas en la centro esas multae eblezoi logia pod la, la congreseio cha gi esas en la centro Tu visiu che la universala congresso ne la, la congresso de Montreal a Esperantisto, sed esas la congresso de UEA, che tiel che UEA decidas pri multae eh, aferoi pri la congresso, cioè? Tiel che exemple, mi dio al vi che pri la temo, char tu esas grava rapide decidi pri la temo, char tiamo ni povas iam uh, eh, pripensi, inviti, Eh, prelegato in che te blu cha o te di persone e se spri occupita do oni ne pova inviti las minute do en 2012 e brevinestias se de sos la sept de vin e a richo de uno un vigentai nazioi che ti che certi la temo relatos alla sept de vin e a richo de uno ĉu ne? Tiel ke la kompleta aŭ eh, eh, fixita temo n'estas, estas, sed rilatas al tio, ke tio estas tre vasta temo paroli pri uno, ĉu Diru al mi se vi eh, se mi parolas tro rapide, vi diru kaj mi ĉu estas boni ĝis nun vi komprenas vi aŭdas min komprenas? Yes, yes, yes. Tre boni! diru. ti base la tremo de vosi pri uno mi iomete parolu al vi pri montrealo mem montrealo eh, eh, cadre de kanado ĝi estas la dua plej granda kun du milionoj da loĝantoj unua estas toronto plej granda kaj ĝi eh, do montreo estas insulo grandega insulo meze de santa lorenzo de Do esas bela loco, char esas la agvo proxime, la Santa Laurenzo, cae mese de la insulo esas monto, la regia monto, quio estas vasta parco. Do Montrealu ne esas nur uh, eh, uh, eh, grandae construajoi, gi esas anco natura ogo pro la riverego, cae pro la monto. Montrealo esas anco tre malnova ogo, pacientiare, di festis tricent sepdec vin iarigion, do gi estas veri historia en la uh, eh, avas malnovan uh, urbon parton kaj ĝi estas ankaŭ tre interesa ĉar tiu estis eh, malnova urbo tiam do ĝi ne estis urbo sed antaŭe estis indiĝenoj sed alvenis la francoj ke tie ke kiam oni estas in tiu malnova parto de Montrealo estas kiel e toso de de Francio cun stona i domoi che pludo de norda da Francio ni diru do essa s'interesse che do pos la Francoi al la la Britoi che essa smilito fin fine la Britoi vencis, do di fargis Brita colonio che ti che plu nun uh, uh, Ge estas du lingva. Sed tamen, Quebecio disvastigis la provinso mem, kai la provinso estes tamen pli frans ol angla lingva. Do, oni povas audi la du lingvoin, sed plei ofte, depende de la quartanur, de la partur, vi audos pli la fransan, iom la anglan, sed anko nun Pos la dua mon venis multae emigrantoi europai, do cefi italoi, portugaloi, cae grecoi, tiem che estes anco etnai quartaloi, con tiui estes anco multae judoi, qui venis, sed cun la iaroi venis pli cae pli da emigrantoi, tiem che Montrealo estes tre, tre mult etna urbo, tiem vi audos, c'est les usos buson metron c'est les promenos en montréal via de divers lingvoi. lingue chef la france c'est dans co eh, divers en lingue dum la la ni diru du de venas pli kai pli da latin americanoi do multa de fatte malo eh, honduras o plu anco colombio venezuela do cie anco mexicano esas ni conas mexicanoi tiel che anco la la hispana esas ofta kai esas multa de tiui Uh, eh, Latin Americae vendeioi, cae ancao restauratioi. Oni povas manji tipain Eh, Latin America in Manjo in Anko in Montreano. Eh, venis Anko multae Asianoi, aparte el Vietnamio, esas plurai, cae Cino, esas granda Cina quartalo. No, tio donas al vi ideon che montrealo estas mult etna, moderna, tre moderna, ca anco esas historia parto se mi revenas nun pri la congreso, do oggi è stato plena semaino, kiel è cutime, do comence de augusto, che è stato anche mi vidas che eh, è un ulare, non è stato un ulara programma anche, di Zerastion, eh, Kaj, poste, se vi avos demandon, vi povos demandi, čo ne, eh, sem problem. Ne timu pri malvarmeco, Eh, compreneble nun estas malvarma, estas neĝo kaj frostas, sed en eh, kiam uh, vi venos en julio au augusto, estos plus tride Do estos varma, ne zorgu primal malvarmeco, ne kunportu ne, ne necesos, ne necesos. <laughs> Ne estas neĝo kiel nun. Ni ankaŭ planas que estos infana kongreseto, ankaŭ por la infanoi, kai azos antau kai post kongresoi do si vi avas okazon e vi planu veni du tri semainoi se vi povas char tiu antau kai post kongresoi i vas al toronto al quebeco kai al ottawa depende tiu vi electo iri al ontario au visiti e bikia tu ne Tiel che estos tiui ebletsoi excursi al tiui urboi come dum la eh, vistias ministias juridicis <clears throat> universalan congresson sed in la mercredo ne estas prelegoi cursoi estas libera por excursi do dum tiu mercredo ni organizas excursoi non al al ottavo al diversai urboi tiu ke vi povos viziti aliai urboi mi trincos ion da agbon mi accompagnas vi Yeah, anche voi e via sano e via sano <laughs> domani come la la tiu congresso ni ancora eh, planas inviti il i tio essas la congresso della esperantista instruistoi che è di plen venos tiu il i congresso ancora eble essos simposio por linguistoi tiu non intomas ni tobe simpozio e bledio casos kai estos da tiu nask unask america somera corsaro do vershani estos corso pri esperanto po progresi anta u la congreso anko do tio esas ke planoi ke krom la uko estu anko aliai eh, Eh, congressoi anco povas esti anco congressoi de aliai facai associoi povas esti ne pri la eble du pandos pri ioco tio di nulla junulara congresso ne estas decido estas Eblezzo pri Bostono, se tio esas en Usono, sed eble vi en Mexico, vi prepensu, discutu ke ble en Mexico vi povos inviti la junularan kongreson uh, se estas unu urbo kun grupo da junuloj kiu volus fari tion tio estus bele ke la IOKO estu ankaŭ en la Amerikoj kun la UKO sed ĝi ne en uh, eh, Montrealo, au Casos en Kanado, ĉar la junularaj grupoj eh, decidis ke estas tro granda laboro, ili ne faros tion. Sed eble en eh, Usono ni ne certas, se tio pri la visoi, ĉar pour por Usono kaj Kanado por multaj personoj, ne? Ĉu ne? Sed eble povus esti en Meksiko, kiel mi diras. La unua bulteno kiu donas informojn pour la kongreso, vi povas iam legi ĝin. Estas tre facile. Se vi volas trovi informon pri la kongreso, vi iras ĉe la reto, ĉe Google, vi tajpas Esperanto 2012. to dudek, dudek, du dudek, ke vi tuj trovas nin, ni avas retejon, kiu estas Esperanto 2012.ca punto soa vi tui tui trovas nin do vi am povas legi pri uh, nia congreso vi vidas che venas che ca nova e persona mi trinkos akvon ancora Yes, fakte, i la homo i ricevis en la congresa sapo e eh, un tiu nun unua multe eh, ah, sis eh, vi presis dien au vi ricevis ni prenis tion de Lisbono ah, bone, dankan ki vi diras do vi vidas ki nia unua multe no estas ec Uh, du jaron preta antaue, kutime estas unu jaro, do vi vidas ke ni estas pretai, Alicilo ne povas esti char devas unue esti la congreso en Finlando, que pos la congreso au dum la congreso en Finlando, povas estos preta la aligino. Oni neniam eh, faras tion eh, pli frue, do nur unu antau antaui, cune nur un jaron antaui. Do, pri reteio mi diris, vi jam povas visiti la reteion, kai ancau eh, ni Facebook pagion do vi povas fariĝi amiko de la congreso, ke tiel estas la Montrealo punto kongreso ke vi trovas nin en Facebooko ni jam havas mil okcent amikojn do ni tre ĝojas estas jam tre tre tre multaj eh, kiuj uh, uh, do al uh, Facebook pagio mal pli, mi eble nun iomete parolu al vi, poste mi povas demandi al mi. Ion, mi povas demandi al vi, ĉu vi povas helpi a la kongreso, aŭ vi povas, ĉu vi povas prepari vin? Yes, ja. Yeah. Uh, unue, dum la kongreso estas IQ, Internacia Congresa Universitato, ke tiam vi povas prelegi

au se vi ne estas ne pri uh, universitata profesoro vi povas tamen prepari prelegon ekzemple se vi konas multe pri la historio de meksikio au pri io uh, ajn vi povas ankaŭ prepari i tion prepari prelegon por la generala publiko de la kongreso ĉu ne de la partoprenantoj ke tion ankaŭ vi povas fari Vi povas se vi muzikas, ekzemple, se vi estas muzikisto, do vi povas praktiki ion kaj eventuale vi povas kandidatiĝi por presenti tion dum la internazia vespero, ĉar ni chartus che estu ne nur eropanoi kiu presentus ion au asianoi, sed anca vi mexicanoi au latinamerikanoj prezentu presentu ion dum la internazia vespero au dum la kongreso, se vi vere estas cantisto, tion vi poas, sed pritio estas UEA quiu eh, eh, decidos ciu acceptas vin, eh, depende estas ili ciu decidas. Se vi verces anca libron eh, en Esperanto, vi povas peti presenti gin eh, dum la congreso en la libro servo, char eh, ocasas literatura programo por presenti libron, do vi vidas que estas diversa manieroi que vi povas anca vi presenti ion dum la congresso euh tio eblas. place povas peux diri encore vi volas que vivo la volontuli pour vidi la sperton comme une de la congresso pour un qui bon la euh, congresso noi che eh, la gicetoi pour ricevi la congresso en sacondo la unuan antagon tu povas pas ser tio puntio anco estis es dis primal pi che mi volas diri estas tre activa eh uh, lococo congressa to tio sa sloka congressa comitato est sa tre activa gh es sa mult nazia to montras ni avas en ni comitato uh, usonano ukrainanino ni briton uh, ni avas kebekianon ki mi do kune en montrealo se no po montri ke et nia comitato es internacia internazia Eh, de esperantisto e kun dira sa lingvoj ke ni tre aktivas ni regule kun venas por eh, prepari justi la ekskursoj la kulturan programon fakte pri la la organizado chefe respondetas UEA ni respondezas pri la nazia vespero, la linulara programo, pri la excursoi, pri la, la parto de la prelegoi ancao pri Canado, prelegoi pri historio, pri, pri Montrealo, sed pri la universitata, universitata e prelegoi estes UEA, pri ancao aliai aferoi estas cefi UEA qui occupigas. Do ien giuiavas demandoin al mi pri Montrealo, pri Ionain, pri mi, bon volu, estas plesuro, ciao mi pli mal pli racontis al vi, cion mi volis pri uh, la progresso, ciao hi restas anco presca o du jaroin, do uh, eh, antao la congresso, do mi ne povas multi pli presenti, eh, pri la temo kaj tiel plu. Do, ĉu estas iu el vi jam ĉi estis kongreson, un universalan kongreson? Yes. Yes. Mm. yes. Ah, yes. Mi Chevialito. <laughs> Oh. pensas que mi reconas bien, yes, yes, yes. <laughs> Mi Me mi afilo Joaquín, que vi con el link, que a mi es una. Aproximidio. Aproximidio. Vi estas bien, vi estas bien. Salud, no, salud, John. No, mi anca restis chevi. es Yes. El, el, el dialito. <laughs> Es el castigante, no el castigante. Yes, estas estas parto kiuj jam universal universalan congreso. tamen estas que hoy, ancora una havis un un que pro tio mi pensas que estas bona ŝanco. Ankaŭ du du Duku. estis esis chevi. Du vano. Bone, bone. Anche penso che questa recta e flugo de Mexico al Montreal, che yes. ne è tiom tiom costa, compari con flugo al o a Oasio, che foi foglio vi deve cambiare, se con Montreal è questa recta e flugo veri plurai, uh, et se vi laudas en divas ai parto de de Mexico es flugoi de Mexico Mexico bo compreme se dan cau de Cancun de de uh, de multa loco de multa parto de sa sudo de Mexico che te plu yes yes yes tiam Ciu demando e simple au miam diris cion <laughs> mi vi volis ti? Commentoi, nur commentoi. Saluton, mi, mi nomizias Ana Luisa. Eh, mi exetzigis tamen la patro de mi afilo. estas esperantisto, mi ancao estas esperantisto, caña de dek sep yaraja esperantillos pro la congreso. domi estas felicia, mi afilo iros, mi ne iros. Tamen mi bondesiras ĉion bonan kaj mi filo nomillos Axel Emilio Stevens. Que mi estos esto es graba clapo por mi afilo, Charlie. Estás ido cura, finfineli kuraĝos ni esperanto, kaj mi ah, estas fiera. Diru la nomon de eso. Ah, Benjamin Ethan Stevens. Bone. Se Kiam me aĝa li eso en 2012? Eh, mi afilo de Kok. Li estos de Y Es la ido de Senomo. Benjamin Ethan Stevens. Ajá, bone. ni pretigos junularan programon, do li tia povos sperti tion ancau, yes. Bone. Eh, mi havas demandon rilate a la organizado. Yes. Eh, kiom da homo i estas en la lococo? Base nun estas ses, ne? Se tio estas la kerna sí. uh, eh, comitato, ke krome ni adonas qui occupijas pri la excurso, pri la culturo, pri la reteio, pri la infana congreseto, do ni estos decoi, estos deco, deco da personoi, facile, yes. Ba, kiel, kiel la kerna, ca iom pli larga. se compreneble, eh, ni povos la obesone adoni alian, yes, yes, yes. Sed iam nun base ni estas ses, ses. Kai, kiam estis que en 2008, ¿quién da organizando estis? ¿Tú me memoras? Oh, Beble Queen, yes, Princess, UTL, yes, yes, yes. Se está que toda America Congreso estas mal pli yes. estas por Ciam au mi forgesis menzi che ni esperas che estos mil congresantoi, ni esperas tion, kai uh, eh, tio esas nia celo de mil, milo. Sed uh, eh, ciam cutime la congresoi exter Europo esas mal pli grandai, ol in Europo, sed tamen, char uh, eh, multa usonanoi ni esperas che venos, kai canadanoi, kai do, anca tiui plurai europanoi diras Eh, jam anoncis che volas veni anco al asiano char tre malofte estas universala congreso en norda americo et en canado che al mi diris la lasta 1984 estas anto tre tre longa tempo che la venonta eble estas post kiom da jaro ancora tre tre longa tempo to potio plurai volas veni por visiti canada yes yes to ni ni esperas ke estos mil mil parto yes mi havas de Yes? yes eh, chu mi poas esti el de la ico ah yes Ah, tio sus tre très belle. Yes, yes, yes. Que si vi faros tion, comprenebli, vi avos la restadon que te plu. Yes, yes, yes. Ah, do tio, eso es tre belli. Do, scribu al ni, es es tre facile, vi simple iras al ni areteo, cune uh, eh, esperanto 2012, ca vi povas scribi al ni, ca es es info, uh, eh, cune uh, eh, tio at. <laughs> Felico! Sì. Ok, felico at. Ah, Helico Esperanto 2012.2 Vi trovas min, uh, au vis al de o volontulo i al kai vi yes no dankon tio a certain necessos char uh, eh, ni eh, volas organizi infanan faran con gazeton fakte tio ne no po por granda in fano esas po in fano i ki u esas tis de du de pli Antau estis por pli eta infanoi, sed ni celas pli largan, ca estos veri diversae activezoe, ca te pludon. Bone, dankon! Ciu, ciu mi povas audi via nomon? Samantha Rosillo. Samantha Rosillo? Yes, mia vino estas Guadalupe, ca mia patro estas Joaquino. Do, mi escribas tion, ke vi, pretas. Bone, do, dankon! Ciu, esos, bone, tute, est, ni gioias che estos pli da helpantoi, char si estos muta infano e du dividila Yes, yes, yes, bone, dankon. Dankon albi Yes, yes. Ciu alia demando au no commentoi, ideoi, a se vi avas ideoi, i povas scribi a ni pri ion, tion vi shatus, ciu ne? Ciam ni veri volas che estu eblezoi che vi... Ke vi anche contribuo al tuo congresso se vi, se vi chato se vi chato su ne deva su eh tu mi il ministero tu vi jamen ti isti on se tu isti es qui estos la congresso yes ah ne mi ne men mi no diris che se se la con en la obo centro di ja ue, e anche o decida scritio eh uh, Esas congresa centro in Montrealo, se gi esas tre vasta, por congreso y por green mill dead mill personas de que esas tro grande por ni a congreso que ya esas tres monte costa pues tiene visitas diversa en hotel o en chune que uh, povas gastigi congreso que fin fin en que esas en Sheraton do esas tiu fama uh, eh, hotel o chien la mondo Sheraton centro do en urbo centro kai gi havas kongresejon same kun salonoj tiel ke ne necesas ir al diversa konstruaĵoj krom eble por la por la uh, inauguro aŭ aŭ fermo eble esas en aparta ne necesas ankoro kai ankor eble por la la balo kai la bankedo eble ne esas en tiu sed ĉiu aliaj eh, eh prelego che ci o casa sen en Sheraton urbo, urbo centro do en urbo centro es es vere vere apud metro stazio apud et ci loggia si un pli for eh, vi povas facile atingi per metro o per buso cia gi es es vere la centro yes, yes, Sheraton estos Bueno, de mi, mi demanda sti un eh, of de la homo i zorgas pri la lojado relate a la a alla y que se oni con su kun sufiĉe da tempo serĉas restadon, tio han taŭgas por para eh, partoprenon. Do mi povas diri que tiu mi ne loĝos en tiu ŝerton. <laughs> <laughs> estas estas estas costa hotelo, ya ĝi estas estas fama hotelo que vi conas ne estas tamen costa tio hotelo sed um, uh, estas multa hotelo en la centro estas juno gastejo estas estas ankaŭ hejma gastejo kiel Airbnb eh, estas Montrealo es es eh, es du milionoj da da loĝantoj en Montrealo, do vi povas imagi ke estas multaj eblecoj uh, trovi gastejon kaj tiel plu. Sed estas por ĉiuj prezoj. Sed la kongresejo mem, se vi volas loĝi tie, do tiam estas jam pli kosta. Ĉu ne? Kiel en ĉiuj ĉiuj grandaj urboj, ĉiujj Hilton, Sheton do eh, estas eh, oh, tuj kostaj, sed nur tiuj grandaj modeloj havas ĉiuj eh, kongres kongresan centron por kunveni ĉar vi devas trovi tamen lokon por mil personoj do bezonas bezonas havi grandajn salonojn kaj plu kajjen pro tio estas tiu. Este, uera fin decisión tion, ilia decido, yes. Comento, eh, mi gratulas pro la organizado Mileniames dicen congreso Eh, mi rimarcas que estas bonan estructuro, estas bona estructuro caizan tempe vi estas tres demócrata. Do <laughs> eh, estas bostono, estas malfermita congreso kai tío estas tre bona. Mi eh, kiam la homo faras ion enue tio ŝajnas tre vigla movado mi gratulas vin Oh, dankon. Exemple pri la onko ni volas anko ki estu tutte ne tradizia e afero yes. esempi ni volas instrui eh, popol danzoin au man farajoin che vecchiai ni volas anca o che esempi excursoi iui volas fari che nes du nord iui busai ni volas fari biciclain eh, per biciclo oni excursos tra la obo tiu volas tion au ni provas ke estu iuj kiuj ne, oni ne kutimas fari ankaŭ en la kongreso jes ni celas tion ankaŭ kaj uh, ankaŭ ni provas se tio postulas monon ke oni filmu la kongreson tiel ke se oh. vi ne povas aŭ vi ne povas ĉeesti do oni povos per la reto vidi la malfermon de la kongreso la fermon eble ne la tutan kongreson ĉar pagi Eh, filmisto en technicisto en por la tuta congreso es multe costa cha oni devas pagi po hore chion lui la technicajon se ni tamen provas ke per la reto vi io ki un po veni tra la mondo chune ili po tamen vidi eh, parton de la congreso ca che oni filmassam ca un cine euh de la un universite a universitato to che ti un po' un stile post exemple YouTube o po esti che ogni po vidi ti un poste eh, e che li ne perdit tu ne e ogni su va anche eh, ancora moderna tecniche per presenti la la congresso a dir che necesses yes ne po vas yes yes gratulon gratulon gratulon <laughs> Yo, esto salía Viva Congreso. Eh. ¿Eh? Chubi, chiwi, iros. mi Po po voi spani monon. Se ti mi diris Montreal nessas la play costa o bo un granda che grande Toronto e sa spi costa Vancouvero o sa pli costa se Montrealo, ba, va bene e Canada la di ne po exemple e di po ministerias do diri, en en en se den Canada e dollaro vi po diri, di Canada dollaro facte e sa smal pli valora la usona dollaro e ble 12 20% mal pli valora Con la usona tu tio changijos ministias posuia sed exemple ti povas manji en centro en malgranda restoracioi por iel decvin canada eh, e dolaro e dec foie chune dependas de kion vi manjas do tio en usona e dolaro esus eh, ok au dec, dec du usonai dolaroi, tio estas la preso de tag manjo, eventuale de vesper manjo. Sed oni povas anco uh, uh, uh, aceti, dependas si vi luas uh, gasteion ki, cun uh, cuireio, au microondo, au kio che vi povas mem cuiri al vi, au kio, cione, dependas de la loco, sed uh, compreneble Eh, estas tiu eta e anco uh, eh, restauratio che ne no con burgero e estas uh, anco cina e asia ne tro costa cini kai uh, eh, vietnama te kai blu se danco estas estas e bretto che no nu può diri che cine estas costa che londono o che multa europa e urbo ci tamen estas in moderna, dependas ciam de via, comprenemble, de via samaero, de viae conditioi, sed si tamen ne eblas entournigi, ne tro costi, ne tro costi, jes. Tio. Tio, bonae? Colant, dankon, Norvaldo! Successor! Yes, dankon! Se vi havas sugestoi, ideoi, inscribuol ni, ca ni consteros, ca dankon se vi anko pritigos ion, kai do pripensu kai do estis mia plezuro prezenti tion al vi kai do Ĝis iam en Esperantio, eble ni revidos nin antautio, tio bone. <laughs> eble mi emus veni al mexico fakte uh, ne ĉiare, sed eble venontjare uh, eh, mi povus eh, ĉar uh, la vintroj ĉi tie estas tre longaj, do eble venontjare mi mi iros nun mi povas fini dirante ke mi flugos marde al Cubo, mi volas uh, helpi la movadon iomete tiel, do mi, eh, la cubanoi ne aves ofte computiloin, E do mi portos du malnovajn komputilojn por donaci al du Esperanto-kluboj en eh, Santiago kaj uh, eh, en la regiono de Contromajstre, kaj mi em portas ankaŭ aliajn aferojn por donaci al kaj mi ankaŭ vizitos kvin klubojn en em, Kubo em por stimuli ilin uh, eh, kaj tiel plu. Jes? Ah, pardon, en kiu jaro vi estis en Kubo, kiam vi estis junulo? do estis kiam estis la unua universala kongreso en kiu jaro estis tiu en kiu jaro jes naŭdek mil ĉi tie estas provo mil naŭdek naŭdek ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Normalnie do. Jest, jest, jest, minął ten na odek. Jest, jest, jest. Nie jesteś ty. No, ty jam jesteś mia unua fojo. No, nie jesteś mia gwina fojo in kubo. Cia mi szata sempi la kurbanoj. Ili jesteś izoligitaj, taj veli Ne havas tion da rimedo en mono la kubanoj kaj havas tre bonan movadon do estas bele do mi iros tien por la pensas kvina fojo nun por ke mi restos uh, presque un tri semaine pour visiter divers cinq clubs et quand cou il vit des birdoin qui ont intéressé déjà ce birdoin c'est devenu venant hier et venant en en Mexico en Sud Mexico encore pour pour vivre des birdoin tu me vis dans ce jour que vous avez fait bon bon bon bon bon bon bon Yes. Como vi en Cuba, tía. Mi próximo mi estás Joaquín. Yes. Nicolás, tiam en Cuba. 1900 ah, bonne. Bone. Mia filino Sami, Samantha estas kiu postulis shin por la iko. Bonne, bonne, bonne. bone. Do estas via filino. Bone, yes, estas plezuro. Yes, yes. Do dankon ke vi ofertis tion. Bone. Do plezuro. Anko por ni koran dankon pro via partopreno. En nia congreso ecce este, estas de proxime, se tia estas la tecnología que ni devas profiti ĝin, ĉu? Jes, eh. do bonan, ĉion bonan al vi.